Kemi mbërritur tek fjala e shehut Abu Ja'far al-Tahawi që thotë wa la yashbahuhu al-anam. Vazhdon shehu dhe shpjegon në lidhje me cilësitë e Allahut subhanahu wa taala dhe thotë kuptimi i fjalës së tij nuk i ngjajnë atij krijesat. la yashbahuhu al-anam, dhe nuk i ngjajnë krijesat. Nëse e mbani mend në mësimin e kaluar kemi treguar që fjala shebeh nuk është përmendur në Kur'an dhe Sunet, por disa dijetarë kanë përdorur atë dhe kanë pasur për qëllim domethënë që ë Allahu subhanahu wa taala nuk i ngjan krijesave në cilësitë e tij. Ndërsa grupet e humbura e kanë keqpërdorur këtë lloj fjale me kuptimin dhe kanë përdorur atë me kuptimin domethënë që kur thua nuk i ngjan domethënë kuptimin domethënë që duhet t'i mohojmë të gjitha cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Nuk është ky qëllimi i selefëve kur e përdorin këtë lloj fjale. Sepse Allahu subhanahu wa taala e ka mohuar që të jetë dikush i barabartë me të ose i njëjtë me të dhe ka pohuar që ai ka emra dhe cilësi. Laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami' al-basir, nuk ka si ai asgjë dhe është dëgjuesi shikuesi. Dhe mohimi i kësaj për këtij përngjasimi që tregon Abu Ja'far Tahawi, këtë ka treguar dhe imam Ebu Hanifja, dhe nuk kanë pas për qëllim mohimin e cilësive siç pretendojnë grupet e humbura, se ata kur kanë shpjeguar këtë fjalën e imam Abu Ja'far Tahawiut, disa prej tyre mund të kenë thënë që Qëllimi këtu është domethënë që Allahu i Madhëruar nuk ka cilësi ose e përdorin këtë zakonisht nëpër librat e tyre edhe tregojnë që kuptimi i fjalës që nuk i ngjan krijesave domethënë që nuk ka cilësi, mohojnë cilësitë e Allahut subhanahu wa taala po kjo nuk është e saktë tek selefët, për shembull Ebu Hanife ka thënë në librin e vet al-Fiqhul Akbar la yashbahu shay'an min khalqi wa la yashbahu shay'un min khalqi Ka thënë Ebu Hanife nuk i ngjan ai krijesave dhe as nuk i ngjajnë krijesat atij. Më pas ka thënë Ka thënë Ebu Hanife dhe cilësitë e tij të gjitha janë në kundërshtim, janë ndryshe nga cilësitë e krijesave të tij. Ai di, por jo si dija jonë. Ai është i fuqishëm, por jo si fuqia jonë, domthonë fuqia jonë është asgjë para fuqisë së Allahut subhanahu wa taala. Ai shikon, Por nuk shikon si shikojmë ne. Domthonë në shqip mund ta thuash ndryshe aty. Ne shikojmë, por nuk shikojmë si shikon Allahu. Në kuptimin që shikimi i Allahut subhanahu wa taala është i plotë në çdo aspekt. Ëh, kështu që Ebu Hanifja këtu kur thotë nuk i ngjan krijesave, nuk ka për qëllim domthonë që të mohojë cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, siç e tregon më poshtë vetë që i pohon cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Edhe e them këtë lloj gjëje sepse grupet e humbura e përdorin këtë lloj fjalë, këtë fjalë e keqpërdorin fjalën që nuk i ngjan, e thonë që kjo fjalë kuptohet prej saj domethënë që nuk ka cilësi. Gjithashtu ka thënë Nuaim ibn Hammad, që është prej selefëve. Thot men shabbah Allah bi shay'in min khalqi faqad kafar. Kush e përngjason Allahun me një prej krijesave të tij ka bërë kufër. duke e duke përngjasuar cilësitë e tij me cilësitë e ndonjërit prej krijesave të tij, ai është kafir, e ka mohuar Allahun e madhëruar. Gjithashtu ka thënë, ë shenja e xhehmive, xhehmi është një xhehmi një grup i humbur, të cilët i mohojnë cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. E thotë Ishaq ibn Rahowi, shenja e tyre kush është? Është që ata pretendojnë kundrejt Ehli Sunetit dhe Xhematit, që Ehli Suneti janë përngjasues Thot shenja e xhehmive kush është? Pretendimi i tyre, domethënë duke gënjyer sepse ata thotë janë të dashuruar mbas gënjeshtrës xhehmitë, që ehli suneti dhe xhemati janë përngjasues, përkundrazi xhehmitë janë mohues. Thot Ishaq ibn Rahowi. E tregon këtë gjë për shenjën e xhehmive, domethënë nëse shikon një person që i quan ehli sunetin përngjasues, domethënë që domethënë sikur ehli suneti përngjasojnë Allahun me krijesat, ta dish domethënë që ky është mohuesi i cilësive të Allahut. Prandaj i quajnë ehli sunetin përngjasues. Prandaj tregohet kjo gjë që fjala përngjasim e përdorin ehli suneti dhe e keqpërdorin grupet e humbura si t'u pëlqejë atyre. Edhe i quajnë ehli sunetin mushabbiha, domthon përngjasues. Pse? Sepse ehli suneti pranojnë që Allahu di, që Allahu shikon, që Allahu dëgjon, që Allahu flet dhe ata thon grupet e humbura, të cilat i mohojnë këto cilësi, thon ky lloj pohimi quhet përngjasim. Në një kohë që përngjasimi vërtet nuk është ky, përngjasimi është që ta krahasosh krijesën me krijuesin ose krijuesin me krijesën, duke pretenduar që cilësitë e krijuesit ose cilësitë e krijesës ose cilësitë e krijesës ose cilësitë e krijuesit, të gjitha ato ose një pjesë e tyre. Edhe kjo është e njohur prej grupeve të humbura, që ata e akuzojnë Ehli Sunetin dhe Xhematin në çështjen e cilësive të Allahut, duke thënë që Ehli Sunet këta, domethënë nuk i quajnë Ehli Suneti, por thonë përngjasuesit, el mushabbihe, kështu i quajnë. Aq sa kjo është bërë e njohur tek Xhehmijet, te Mu'tazilet, tek tek Rafidhat dhe tek grupe të tjera, librat e tyre të mbushura me këtë lloj emërtimi. I quajnë Ehli Sunetin mushabbihe, përngjasues. Dhe këtë po qe se dëgjon domethënë, Mos u mashtro prej këtyre termave. Dhe kjo domethënë tregon, domethënë gjithashtu na tregon një çështje shumë të rëndësishme që njeriu nuk vlerësohet sipas termit që i vishet atij, por vlerësohet në bazë të akides që ai ka në vetveten e tij. Dhe kjo lloj gjëje duhet të jetë mëse e qartë për njeriun që kërkon të vërtetën. Domethënë njerëzit mund mund të mund të veshin çdo lloj akuze. Për shembull këta, domethënë grupet e humbura ehli sunetin e quajnë mushebbihe, e quajnë muxhessime, muxhessime domethënë që i japin trup Allahut. Domethënë këta sikur ehli suneti e krahason Allahun si krijesat, thotë që Allahu është si si krijesat. Kjo është gënjeshtër. Mirëpo ata ngaqë i mohojnë cilësitë e Allahut, për këtë arsye ata e quajnë çdo pohues të cilësive të Allahut, ata e quajnë përngjasues, edhe pse në të vërtetë ehli suneti thotë që cilësitë e Allahut nuk i ngjajnë cilësive të krijesave. Kështu që emërtimi që i kanë vendosur ata është emërtim i padrejtë, mizor, edhe kështu janë grupet e humbura, njerëzit e humbur gjithmonë përdorin terma, terma të tilla që janë shpifje për t'i për t'i larguar njerëzit nga e vërteta. E përdorin këtë lloj termi për t'i larguar njerëzit nga ehli suneti. Edhe po qe se njerëzit do mashtrohen prej këtyre termave, duke thënë, "Ah, po këta qenkan përngjasues, ata largohen nga akidja e vërtetë, vetëm për shkak të çfarë? Për shkak të akuzës që japin grupet e humbura kundër ehli sunetit xhematit, domethënë si në rastin konkret." Edhe thonë këta për shembull kanë përmendur në librat e tyre, këta njerëz të humbur, Mu xhehmije, Mu'tezile e të tjerë me radhë, i quajnë ehli sunetin mushebbihe ose muxhessime domethënë përngjasues dhe thonë në librat e tyre. Një prej grupeve të përngjasuesve janë disa njerëz të cilët e quajnë veten e tyre maliki dhe ata thotë e dedikojnë veten e tyre një personi i cili quhet Malik ibn Enes. Imam Maliku. Edhe ka prej tyre thotë, janë disa njerëz të cilët i thonë vetes tyre Shafi. Domethënë prej kujt? Prej këtyre që përngjasuesve, domethënë përngjasuesve, të cilët ata i quajnë përngjasues. Të cilët e quajnë veten e tyre Shafi thotë. Edhe ata thotë ia dedikojnë veten e tyre një personi i cili quhet Muhammed ibn Idris, Shafi, Imam Shafiut. Gjithashtu, edhe ata të cilët shpjegojnë Kur'anin si Abdul Xhebbar dhe Imam dhe Imam Ez-Zamahsheri, që është ajo është Mu'tezili, kur flasin për ehli sunetin që pohojnë cilësitë e Allahut thonë këta janë përngjasues. Edhe normalisht që ehli suneti nuk duhet të merret me këto lloj gjërash me kuptimin domethënë që nuk i nuk nuk i vë nuk i vë vlerë akuzave të tyre, Edhe çdo person i cili dëshiron të vërtetë nuk duhet nuk duhet të ecë me akuzat e njerëzve. Ajo që njihet tek ehli suneti dhe xhemati që fjala përngjasim ë shprehet atëherë kur njeriu i përngjason cilësitë e Allahut me cilësitë e krijesave. Siç bëjnë domethënë grupet e humbura. ë e lus Allahun ta lehtësojë që të vijë domethënë shpjegim më i gjerë rreth kësaj më më mbrapa. E çuditshme që ndodh me këta grupe me këta grupe të humbura, të cilët mohojnë cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Edhe këta janë shumë sot në umetin islam. Edhe këtu në vendin tonë ka sa të duash prej tyre. E çuditshme e tyre është që këta të cilët arrijnë gradën më të lartë të mohimit, nga njëra anë mohojnë cilësitë e Allahut, nga ana tjetër ata përpiqen të përngjasohen me ato që i quajnë ata cilësitë e Allahut. Dhe kjo është çudi e çudirave. Thonë ata kur mohojnë cilësitë e Allahut, thonë, ai që është është i detyrueshëm të ekzistojë, wajibul wujud, që është Allahu subhanahu wa taala sipas tyre, kështu quajnë ata wajibul wujud. Thonë nuk është kështu, nuk është kështu, nuk është kështu. Edhe pastaj thonë që origjina e filozofisë së tyre bazohet në përngjasimin me Allahun, në bazë të mundësisë. Edhe thonë, domethënë që grada më e lartë e urtësisë dhe grada më e lartë që mund të arrijë njeriu është që ai të përputhet, të përputhet në cilësi me krijuesin, me Allahun. Kështu thonë këta. Edhe transmetojnë një hadith i cili nuk ka asnjë lloj transmetimi i cili thotë tekhallaku bi akhlaqillah. që thot merrni moralin e Allahut. Kështu thot hadithi. Edhe domethënë çudi me këta. Këta i mohojnë cilësitë e Allahut, dhe thonë merrni cilësitë e Allahut. Çfarë cilësitë marrën? Ata i mohojnë fare, ata nuk është kështu, nuk është kështu. Çfarë cilësi të marrin ata? E rëndësishme është domethënë që kjo është kontradikta e këtyre njerëzve. Këta i mohojnë, këta përpiqen domethënë që të përngjasohen me ato që ata vetë i mohojnë në të vërtetë. ë është quajtur fjala është quajtur domethënë ia ka vendosur Allahu subhanahu wa taala vetes së tij në pafillimsi emrin ka emrin Qayyum vjen nga fjala qama yaqumu qama qijamen për t'u ngrit dhe qaim do thotë i ngritur Qayyum që ngrihet është i ngritur domethënë që nuk fle kuptimi nuk fle domethënë që s'ka nevojë për për t'u qetësuar sepse nuk lodhet Siç ka thënë Allahu në Kur'an, "Ue ma messena min lugub, nuk nuk na kapi neve lodhja." E fe'ajina bil khalq al awwal, a u lodhëm ne vallë me krijimin e parë, që ata dyshokan tek rikrijimi i dytë, domethënë që Allahu nuk u lodh. Edhe prandaj quhet Qayyum, dhe kanë treguar dijetarët që emri i Allahut El-Hayy dhe emri i Allahut El-Qayyum është një nga emrat më të mëdhenj të janë nga emrat më të mëdhenj të Allahut subhanahu wa taala. Edhe kanë tregu disa dijetarë që këto dy emra kanë përfshirë në mënyrë indirekte në kuptimin e tyre të gjithë emrat e bukur të Allahut subhanahu wa taala dhe cilësitë e tij të larta. Si emri i Allahut El Hayy tregon për jetën e Allahut subhanahu wa taala dhe jeta e tij është e plotë. Se po mos ishte jeta e tij e plotë në çdo aspekt, nuk do të quhej Zot. Jeta e tij është pa fillim dhe pa mbarim. E para, e dyta, jeta e tij nuk ka nevojë për për dikë tjetër, domethënë që të ekzistojë. Nuk është si krijesat, krijesat jetën e tyre e kanë dhuratë prej Allahut, prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe vazhdimësia e kësaj jete, në të vërtetë, Edhe nëse është e vazhdueshme në pafundësi mbas vdekjes, ajo vjen me dëshirën e Allahut dhe jo nga vetja e tyre, kurse jeta e Allahut subhanahu wa taala është e plotë dhe nuk është ë nuk ka nevojë për askënd, domethënë tjetër përveç përveç tij, përveç Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu edhe El Qayyum, kanë thënë dijetarët që emri i Allahut El Qayyum, kuptimi i tij është që ai ka është ngritur vetë dhe ka ngritur të gjitha krijesat dhe të gjitha krijesat qëndrojnë me fuqinë e tij. Emri i Allahut El Hayy, përderisa përfshin jetën e plotë të Allahut s.w.t. Kanë thënë dijetarët jeta e plotë e Allahut, nuk quhet e plotë, po qe se Allahu s.w.t. nuk ka cilësi të plota. Domethënë prej cilësive të plota është që ai është i ditur për çdo gjë, është i plotfuqishëm për çdo gjë. Është është i urtë dhe vendos çdo gjë në vendin e vet. Është i mëshirshëm, edhe cilësi të tjera. Të gjitha këto përfshihen në mënyrë indirekte tek emri i Allahut El Hayy. Domethënë çdo cilësi që ka të bëjë me, me Allahun në vetvete, ajo hyn tek emri i Allahut El Hayy në mënyrë indirekte. Dhe tek emri i Allahut El Qayyum hyjnë cilësitë që kanë të bëjë me krijesat, siç është krijimi, furnizimi, dhënia e jetës, vdekja, të gjitha këto Janë cilësi të cilat i përkasin Allahut subhanahu wa taala. Ai ka në dorë jetën e vdekjen e krijesave. Ai furnizon edhe këto hyjnë në mënyrë indirekte te emri i Allahut El Qayyum, i cili kuptohet prej tij që Allahu i Madhëruar ka në dorë të gjithë krijesat dhe me fuqinë e tij janë ngritur të gjithë. Qiejt dhe toka çka mes tyre. Dhe përderisa ngrihen me fuqinë e tij, kjo tregon që ai ka në dorë krijimin e tyre, zhdukjen e tyre, ekzistencën e tyre, vazhdimësinë e tyre me radhë. Prandaj kanë thënë dijetarët që emri El Hayy dhe emri El Qayyum janë nga emrat më të mëdhenj të Allahut. Dhe dijetarët kanë diskutuar do gjithashtu që emri El Hayy El Qayyum mund të jetë emri më i madh i Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është treguar domethënë në në një hadith në të cilin profeti sallallahu alajhi wasallam ka dëgjuar një person duke u lutur Kështu i tha profeti sallallahu alajhi wasallam dhe ky është hadith i saktë. Edhe për këtë arsye arsye kanë thënë dijetarët që një prej mundësive më të mëdha është që emri El Hayy El Qayyum të jetë emri më i madh i Allahut subhanahu wa taala. Ë kanë treguar dijetarët që kanë shpjeguar këtë fjalën e Ebu Xhafer Tahawi thotë shehu këtu ka përmendur fjalën Hayy la yamut, është i gjallë që nuk vdes. Edhe Qayyum që nuk fle. Mbas fjalës nuk i ngjan krijesave, Për të treguar domethënë që edhe kuptimi është që nuk i ngjan krijesave, kjo domethënë do të thotë domethënë që e, këtu manthe tregon dallimin mes krijuesit dhe krijesës. Nuk i ngjan krijesat domethënë që i pohojmë cilësitë Allahut, ne i pohojmë cilësitë Allahut, edhe cilësitë e tij nuk janë si cilësitë e krijesave, edhe shembull për këtë kush është, është jeta edhe qëndrueshmëria e Allahut subhanahu wa taala që është al-Qayyum. Jeta, domethënë sikur me tregu, sikur me dash me tregu shehu këtu domethënë shembull konkret që Allahu nuk i ngjan krijesave. Por edhe hayu la yen hayu la yamut qayyum la yanam. Hay është i gjallë dhe nuk vdes, edhe qayyum dhe nuk fle. Nuk është si krijesat. Krijesat ngrihen dhe flen. Ngrihen veten e vet ka raste as veten s'e ngrenë dot. Përpiqen ngrenë tjerë dhe nuk ngrenë dot ka raste tjerë dhe as veten e vet nuk nuk ngrenë dot. Nuk janë të fuqishëm. Ngrenë dot të fuqishëm. Kurse Allahu subhanahu wa taala nuk është si krijesat. Jeta e tij nuk është si jeta e krijesave, edhe fuqia e tij, domethënë është fuqi absolute, kurse fuqia e krijesave është fuqi e mangët, aq sa u ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, jo e mangët, por është tepër tepër tepër tepër e vogël, shumë e kufizuar, shumë e dobët. Allahu subhanahu wa taala e ka përshkruar njeriun që ai është krijuar i dobët. Qëllimi këtu është domethënë që shehu ka sjell këtë fjalën hayyul qayyum për t'tregu si shembull konkret që Allahu subhanahu wa taala nuk i ngjan krijesave në ato cilësi të cilat krijesat i kanë. Për shembull krijesat janë të gjallë, por jeta e tyre nuk është si jeta e Allahut subhanahu wa taala. Krijesat ngrihen, por ngritja e tyre nuk është si ngritja e Allahut të madhëruar. Kështu që kjo lloj gjëje që duket si ngjashmëri në pamjen e parë, kjo është ngjashmëri vetëm në emër. Kur thuhet që njeriu jeton, edhe Allahu jeton. Po kjo nuk do të thotë që jeta e njeriu është si jeta e Allahut subhanahu wa taala. Jeta e Allahut është pa fillim dhe pa fund dhe nuk varet nga asgjë, kurse jeta e krijesës është me fillim dhe me fund dhe varet prej Allahut subhanahu wa taala. Varet prej madhështisë së tij dhe prej dëshirës së tij. Kështu ky është dallim thelbësor edhe pse në pamjen e jashtme duket se ka ngjashmëri mes tyre, prandaj themi që nuk i ngjan asgjë Allahut subhanahu wa taala. Dhe ai dhe as ai nuk i ngjan asgjë. Dhe as krijes nuk i ngjan Allahut madhëruar. Gjithashtu ka thënë Shehu më mbrapa thot Khaliqun bila haja, Raziqun bila mu'na. Thot Allahu është krijues pa pasur nevojë për krijesat. Domethënë këtu tregon gjithashtu domethënë që Allahu subhanahu wa taala është i plotë në vetvete dhe nuk ka nevojë për krijesat. Edhe thot Khaliqun bila haja, për mos menduar krijesat që Allahu i madhëruar i krijoi krijesat që të plotësojë nevojat e tij me anë të tyre. Domethënë nuk ka nevojë. Llogarit domethënë krijesa më e madhe kush është? Është Arshi. Krijesa më e madhe në univers është Arshi. Dhe krijesa më e rëndë, me peshë më të rëndë në univers është Arshi. Edhe Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë për Arshin. Qëndrimi i Allahut mbi Arsh Në të vërtetë, kjo është një cilësi e Allahut subhanahu wa taala, cilësia, cilësi veprimi që Allahu subhanahu wa taala ka qëndruar mbi arsh, me anë të cilës ai tregon madhështinë e tij, por jo se ai ka nevojë për arshin. Nuk krijesa më madhështore. Kurse ç'janë krijesa më të vogla se arshi normalisht janë janë të panevojshme, domthonë Allahu nuk ka nevojë për ta. Dhe nuk i ka krijuar ata, domthonë për të plotësuar ndonjë nevojë të veten prej tyre. Përkundrazi, ai i ka krijuar ata që ta adhurojnë edhe ta njohin që ai është i vetëm dhe e meriton i vetëm të adhurohet. Me urtësinë e tij ka krijuar çdo gjë. Thot krijues pa pasur nevojë, që mos mendoj kush që Allahu subhanahu wa taala ka patur nevojë për krijesat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nuk i krijova xhindët dhe njerëzit vetëm se që të më adhurojnë. Ma uridu minhum min rizq, nuk dua prej tyre furnizim. Wa ma uridu yut'imun, dhe nuk dua prej tyre që të më ushqejnë. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Allahu është furnizuesi dhe i plotfuqishmi. Me anë të këtij ajeti Allahu subhanahu wa taala ka treguar konkretisht që Allahu subhanahu wa taala i ka krijuar krijesat jo se kishte nevojë për ta, por që ata ta adhurojnë atë sepse ai meriton të adhurohet. Dhe Allahu subhanahu wa taala i furnizon ata thot raziqun bila mu'na. Ka thënë shehu, është furnizues pa lodhje. Domethënë nuk është si krijesa, krijesa përpiqet të shkojë të ta, ta ndihmojë dikë të japin që në në në domethënë të japin diçka prej dynjas, rrizk ose diçka të tillë dhe lodhet. Ka frikë, i pakësohet pasuria. Edhe kur e mbart përsipër mbi kurriz, domthonë i duket e rëndë dhe e çon me radhë. Këto janë krijesat dobta. Kurse Allahu subhanahu wa taala çështja e tij me krijesat është vetëm i thot bëhu dhe ajo bëhet. Prandaj thot shehu këtu raziqun bila mu'na. Ai është furnizues pa pasur nevojë për ta. Nuk do shtonte kjo gjë në pushtetin tim asgjë. Domethënë nuk ka nevojë Allahu për adhurimin as këtë. Domethënë nuk nuk është se njeriu po adhuroi Allahun i ka bërë nder Allahut. Nuk ka nevojë Allahu për adhurimin tonë. Kush e adhuron Allahun, ai adhuron për të arritur grada tek Allahu për veten e tij. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi. Inna Allaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Dhe kush lufton, dhe përpiqet dhe bën durim për sprova, ai përpiqet dhe lufton për veten e tij. kurse Allahu i Madhëruar nuk ka nevojë për botërat. Thotë o robërit e mi, sikur i parë juaj dhe i fundit tuaj, xhindët tuaj dhe njerëzit tuaj, të ishin në gradën më të poshtër si njeriu më i poshtër me zemrën më të keqe. Nuk do pakësonte kjo lloj gjëje nga pushteti im asgjë. O robërit e mi, sikur i parë juaj dhe i fundit tuaj, njerëzit tuaj dhe xhindët tuaj, të ngriheshin të gjithë në një, në një fushë të vetme. Edhe të kërkonte çdo njëri prej tyre çfarë të dëshironte ai. Edhe t'ia jepja çdo njëri prej tyre atë që kërkonte ai, nuk do pakësonte kjo prej pushtetit tim, vetëm se aq sa ç'pakëson gjilpëra kur futet në det dhe nxirret. Aq sa ç'pakëson gjilpëra nga deti, aq pakëson kërkesa gjithë krijesave prej pushtetit të Allahut. Domethënë mendo pak çdo person mund mund t'i kërkojë Allahut me me ato iluzione të veta dhe me hamendësinë e vet gjëra pa fund. Domethënë sikur t'i thotë një person, "O Allah, duhet të më dhurosh 10 universe si këto universe që kam." Allahu thotë, "Bëhu bëhen të gjitha." Domethënë çdo lloj gjëje që mund ta përfitojë robi, sado e madhe qoftë ajo, për Allahun është është diçka tepër e thjeshtë. Inna ma qawluna li shay'in idha aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Çështja jonë për diçka kur ne e duam atë i them vetëm bëhu dhe bëhet. Kështu që Allahu subhanahu wa taala nuk i shtohet gjë prej adhurimit të adhuruesve, nuk pakësohet gjë nga nga ë kundërshtimi i kundërshtarëve, nuk ka nevojë për ta, përkundër ata kanë nevojë për të. ë Allahu subhanahu wa taala i furnizon ata dhe çështja e tij është vetëm bëhu dhe bëhet. Pastaj thotë shehu mumitun bila mekhafe ba'itun bila meshaqqa. Thotë Allahu subhanahu wa taala ua merr shpirtin krijesave pa pasur frikë prej tyre. Edhe i ringjall ata pa vështirësi. Ai i cili ka krijuar jetën, vdekjen dhe jetën që t'ju sprovojë ju kush prej jush bën më shumë punë të mira. Dhe vdekja është një cilësi, cilësi ekzistence, domethënë që vjen në ekzistencë. Ëh, dhe ditën e gjykimit Allahu subhanahu wa taala do ta shndërrojë vdekjen me fuqinë e tij në pamjen e një dashi ose deleje, e do theret mes xhenetit e xhehenemit. Dhe kjo është fuqia e Allahut, sikurse Allahu i Madhëruar i shndërron punët e njerëzve në, domethënë, në pesha, të cilat do peshohen ditën e gjykimit. Punët e njerëzve do peshohen ditën e gjykimit. Madje edhe vetë personi do vendoset mbi peshore ditën e gjykimit do peshohet sa peshon tek Allahu i Madhëruar. Dhe argument për këtë është Që profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar e ka thënë mbase një person trup madh në dynja i rëndë në peshë tek Allahu i madhëruar ai nuk peshon sa një miz. Tek Allahu në gjykimit ai nuk peshon sa një miz, domethënë do peshohet tek Allahu nuk peshon as një miz. Kjo tregon domethënë që tek Allahu i madhëruar gjëra ndryshojnë. Nuk janë si te krijesat. Më pas shehu është futur në një çështje e cila është pak delikate dhe ka nevojë pak për përqendrim. Lusim Allahun e Madhëruar të na lehtësojë që ta, ta bëjmë sa më të qartë. Thotë, ma zale bi sifati hi kadimen kable khalqi. Thotë Allahu i madhëruar Dhe kështu siç ka qenë me cilësitë e tij në pafillimësi, ai do ngelet me cilësitë e tij në vazhdimësi, në pafundësi. Domethënë kuptimi i kësaj fjale që ka përmendur shehu këtu është që Allahu subhanahu wa taala ka ekzistuar me cilësitë e tij dhe me emrat e tij pa fillim. Dhe do ekzistojë me to pa fund. Sepse Allahu subhanahu wa taala është krijues. Dhe çdo gjë tjetër përveç tij është krijesë. Te krijesa përfytyrohet fillimi, kurse te krijuesi nuk mund të përfytyrohet fillimi. Se po të kishte fillim, nuk do quheshe krijues, do quheshe krijesë. Dhe po qe se do ishte krijesë, Do kishte nevojë për krijues. Edhe po qe se do themi që këtë krijesë e ka krijuar një një një një, një krijesë tjetër, atëherë themi krijesa tjetër ka nevojë për një krijues. Edhe kështu me radhë në pafundësi. Edhe kjo lloj pafundësie të çon në kotësinë e idesë që thonë këta, që thonë qafirët që kur pyesin po Zotin kush e ka krijuar. Kjo është pyetja për cilën ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam kur të vijë shejtani të bëjë këtë lloj pyetje njeriut, atëherë përgjigjja e tij si do të jetë është të bështyjë në të majtën, edhe thotë besova në Allahun edhe në profetët e tij. Kjo është përgjigje që ka dhënë profeti sallallahu alajhi wasallam edhe ka shprehur të qartë që kjo është prej shejtanit. Sepse Allahu subhanahu wa taala nuk hyn në ligjin e krijesave. Ngaqë Allahu është krijues. Edhe e çuditshme është që dhe këta, të cilët mohojnë që Allahu është krijues, po ta meditosh me vëmendje fjalën e tyre, ata janë të detyruar ta pranojnë që është diçka pa fillim, nëse dëshirojnë që domthon të jenë të logjikshëm në atë lloj justifikimi që japin për krijesat. Domthon nëse do u thosh atyre për shembull, thonë ata nuk ka Zot, dakor, nuk ka Zot. siç thoni ju, po e pranojmë në mënyrë dialoguese, siç e pranoi Ibrahim alayhis salatu wassalam kur u tha njerëzve që ky është Zoti im për diellin. Kjo është mënyrë dialoguese. Ti thua nuk ka Zot, atëherë ma vërteto mua ti kush i solli krijesat. Ai do thotë një krijesë tjetër. Mirë, po krijesën tjetër kush e solli? Një krijesë tjetër. Po krijesën tjetër kush e solli? Po qe se do thonë një krijesë tjetër, atëherë kjo logjikë do të do zgjas në pafundësi, edhe kjo logjikë tregon që është e kotë. Pse? Sepse duhet patjetër që një një fillim i tyre të jetë nga diçka që nuk ka nevojë për të tjerat. Se përndryshe, domethënë, kjo është kotësia. Kjo është vetë kotësia. Zinxhiri pa fillim i krijesave, zinxhiri pa fillim i krijesave ka nevojë për një krijues. për t'u quajtur domethënë në në të vërtetë krijesa. Prandaj dhe ata janë të detyruar ta pranojnë. Edhe shumë prej tyre filozofë ça kanë thënë? Kur nuk kishin ça thoshin për çështjen që domethënë nuk e pranojnë, nuk e pranojnë që ka krijues, ça thanë? Thanë krijesat janë pa fillim. Se nuk kish ça thoshte, o do pranonte që krijuesi është pa fillim ose krijesa pa fillim. Dhe këto thon këta, këta sot domethënë që mohojnë krijuesin. Atëherë u themi ju e mohuat krijuesin sepse thatë kush e krijoi. Dhe shkuat pastaj domethënë nuk ua kapi dot truri që krijuesi është pa fillim, edhe shkuat pranuat që krijesa është pa fillim e cila në të vërtetë krijesa shkatërrohet. Domethënë atë gjë të cilën ju kishit frikë ta pranonit te krijuesi, shkoi shkot edhe shkuat e pranuat te krijesa. Domethënë, në të vërtetë po ta shikosh me vëmendje, çdo grup i humbur, i cili ë mohon një të vërtetë, ai do bjerë në kontradiktë në atë të vërtetë që ka mohuar dhe do pohojë një më të keqe se ajo që ka pohuar, në sa në, në, në të cilën ai e quan të keqe, do ta pohojë te krijesat. Domethënë ata persona si për shembull ata të cilët mohojnë cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Kush mohon cilësitë e Allahut, ai i mohoi ato duke menduar se po po e pastron Allahun nga përngjasimi dhe nga frika se mos e përngjasonte Allahun me krijesat, e përngjasoi Allahun me asgjënë. Më keq. Edhe këta, nga frika se mos pranojnë që Allahu është krijues dhe është pa fillim, shkuan dhe pranuan që krijesat qenkan pa fillim. Dhe kjo është, kjo është domethënë, dhe sipas logjikës së tyre është më e rëndë se sa të pranosh që është një krijues i cili nuk ka nevojë për asgjë, as ka nevojë për krijesat. Ishin të domosdoshëm ta pranonin këtë lloj gjëje, sepse këto krijesa nga erdhën. Po qëse do të thon ka ardhur nga asgjëja, atëherë u themi asgjëja krijon. Po qëse ato do të thon krijon, do të thon kjo është budallallëk i qartë që nuk bëhet fjalë fare. Asgjëja është asgjë. Nuk ka se si krijon. Tashi domethënë ideja që mos dalim nga tema është që shehu tregon këtu që Allahu subhanahu wa taala është pa fillim dhe pa fund. Gjithashtu dhe cilësitë e tij janë pa fillim dhe pa fund. Ë këtu dietar domethënë të të çështjes së cilësive të Allahut kanë treguar disa çështje që i përmendin grupet e humbura, unë faktikisht nuk dëshiroj që të futem shumë thellë në to, sepse këto janë çështje alhamdulillah që njerëzit nuk i dinë, as nuk kanë dëgjuar njerëzit dyshimet e tyre, dhe më mirë që s'kanë dëgjuar dhe janë më rehat kur nuk i dinë ato dyshimet e tyre. E rëndësishme është që ata përpiqen të mohojnë cilësitë e Allahut subhanahu teala, duke pretenduar që cilësitë e Allahut të Madhëruar janë të reja dhe çdo gjë e re nuk hyn tek i pafillimti. Kështu pretenduan, pra i quajtën cilësitë e Allahut të reja. Ne u themi fjala që thoni ju të reja, nuk ekziston as Kur'an as Sunet. Çfarë keni për qëllim me fjalën të reja? Domethënë që krijesat hyjnë te krijuesi? Kjo s'është e vërtetë. Nëse keni për qëllim me fjalën të reja, domethënë që cilësitë e Allahut subhanahu wa taala që ndodhin kohë pas kohe që Allahu flet kur dëshiron, kur dëshiron. si dëshiron, me kë të dëshirojë, nëse këtë e quani ju vetë diçka të re, edhe përderisa është e re, i bi sipas tyre është e krijuar, edhe përderisa është e krijuar, i bi sipas tyre që Allahu s'e ka, kjo është, kjo është shpifje. Sepse Allahu i madhëruar i ka folur Musait alejhi salatu selam, kur i foli, edhe e, atëherë kur i foli, kjo fjalë ishte fjalë e re. Dhe megjithatë, themi kjo cilësi Allahut subhanahu taala i përshtatet madhështisë tij flet, si do, kur do, qysh të dojë. Nuk quhet kjo domethënë as nuk është asnjë gjë e keqe, mirëpo ata duke e futur shumë filozofinë në argumentet fetare, i çoi filozofia në mohimin e cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu shehu këtu ka diskutuar një çështje, dhe kjo është çështja e cila me të vërtetë ka nevojë për përqendrim, çështja që Allahu subhanahu wa taala është i pafillimtë me cilësitë e tij. Dhe cilësitë e Allahut janë dy lloje. Cilësi të qenies së tij madhështore dhe cilësi të veprimit. Cilësitë e veprimit janë për shembull që Allahu krijon, që Allahu flet, që Allahu jep jetë, që Allahu furnizon dhe emrat e tij krijues, furnizues, el muhyi, jetëdhënës, ë rregullues, të gjithë këto emra i ka pasur Allahu i madhëruar në pafillimësi. Dhe përderisa ka pasur emra pa, pafillimësi, dhe këto cilësi ka pasur pafillimësi. Prandaj dijetarët këtu kanë diskutuar një çështje që është thotë përderisa Allahu i Madhëruar ka pasur emrin krijues pafillimësi. A e ka pasur këtë emrin krijues pa krijuar apo si? Kjo është çështje të cilën kanë diskutuar dijetarët dhe kanë treguar që në këtë çështje ka tre mendime. Dhe kjo është me të vërtetë çështje që ka nevojë pak për përqendrim. A e ka pasur Allahu i Madhëruar emrin krijues pa krijuar apo jo? E kanë treguar domethënë që një kjo ka lidhje me çështjen që quhet zinxhiri i veprimeve pa fillim dhe pa fund. Diçka që është e sigurt që ne e dimë dhe duhet të jemi të sigurt për të, që Allahu i Madhëruar është i pari dhe nuk ka përpara tij asgjë, dhe është i fundit, nuk ka mbas tij asgjë. Ai është krijuesi. Çdo gjë tjetër përveç tij është krijesë. Çdo krijesë ka një fillim dhe ka një mbarim. Dhe është e mvarur prej Allahu subhanahu wa taala. Kështu që nuk ka rival me Allahun e Madhëruar në pafillimësi. Nuk ka rival për Allah, me Allahun subhanuhu pa në pafillimësi. Dhe as të po në pafundësi. Edhe krijesat që do jenë në pafundësi, këto lloj pafundësi e kanë si dhuratë prej Allahut dhe jo prej vetes së tyre. Kështu që domethënë pafundësia e tyre varet nga dëshira e Allahut subhanuhu teala. Ë, çështja e dëshirë është që dijetarët kanë treguar domethënë që nëse ne do themi që Allahu subhanahu wa taala ka emrin krijues, por ai nuk ka krijuar derisa krijoi qiejt, Nuk ka krijuar në pafillim, derisa krijoi qiejt domethënë ky lloj emri që paska ekzistuar për Allahun subhanahu wa taala, paska ekzistuar një lloj emri i cili nuk i përket një cilësie, nuk e paska pas lloj cilësie Allahu subhanahu wa taala, derisa krijoi. Faktikisht shehu këtu ka ecur me idenë e përgjithshme që Allahu i Madhëruar quhet krijues dhe përpara se të krijojë, sepse ai është i plotfuqishëm të krijojë. Mirëpo faktikisht ky lloj mendimi, ky është mendim që ekziston tek disa dijetarë të Ehli Sunetit, por ky nuk është mendimi më i saktë. Edhe kjo thash ka lidhje me çështjen e veprimeve që bën Allahu subhanahu wa taala në pafillimësi dhe në pafundësi. Allahu i Madhëruar, sikurse ka qenë pafillimësi, edhe veprimet e tij ka bërë pafillimësi. Ka vepruar në pafillimësi, ka krijuar pafillimësi dhe ky është mendimi më i saktë, ka treguar Ibn Tejmije që ky është mendimi i shumicës së dijetarëve të hadithit. Ata thonë që Allahu subhanahu wa taala ka krijuar. Edhe përpara këtij krijimit ka krijuar. Dhe përpara krijimit pa përpara tij ka krijuar krijim tjetër, përpara tij ka krijuar krijim tjetër, ka krijuar krijim tjetër. Dhe kështu në pafillimësi Allahu i Madhëruar ka krijuar, gjithmonë krijonte krijesa. Si që është kjo është urtësi e Allahut, urtësitë që ne nuk e dimë, nuk hyjmë dot në ta. Edhe kjo lloj gjëje që ne themi që Allahu i Madhëruar në pafillimësi krijonte, i fillonte kri fillonte një krijesë nga fillimi, krijonte një tjetër, krijim tjetër, tjetër me radh domethënë këto lloj veprimesh, tregojnë që ai ka pasur këtë lloj emri krijues pa fillimsi, edhe këtë lloj cilësie, cilësinë e krijimit e ka pasur pa fillimsi, e ka vepruar pa fillimsi. Kështu që në të vërtetë emri nuk kemi nevojë ne që të themi që Allahu i madhëruar është quajtur krijues si para se të krijojë. Pse? Vetë veprimi i tij i krijimit ka qenë Domethënë, në çdo lloj kohë që ne mund ta përfytyrojmë për shembull krijoi qiejt dhe tokën 50000 vjet përpara, shembull, para atyre ka krijuar diçka tjetër, para atyre ka krijuar diçka tjetër, para atyre ka krijuar diçka tjetër, para atyre diçka tjetër, para atyre diçka tjetër, para atyre diçka tjetër, në në pafillimsi. Domethënë çdo gjë është e krijuar vetvete, kurse veprimet e Allahut të madhëruar, të cilat krijon, i jep jetë e me radh janë në pafillimsi. Sikurse kjo ky lloj zinxhiri në pafundësi është i pranushëm. Shembull për ta kuptuar më qartë. Allahu i madhëruar u ka dhënë jetë dhe u jep jetë banorëve të xhenetit. Deri kur? Deri kur u jep jetë? Në përjetësi. U jep jetë përderisa, a quhet Muhi, jetë dhënës, sepse ai u ka dhënë jetën dhe ua ruan jetën që ata të ata të jetojnë. Gjithashtu quhet Razzaq, furnizues, në pafundësi. Furnizon, mbasi furnizimi furnizon, mbasi furnizimi furnizon, mbasi furnizimi furnizon në pafundësi. Si është kjo? Kjo është shumë e thjeshtë. Banorët e xhenetit han frutat. Sa i marrin ato në pemë, Allahu i Madhëruar çon fruta të tjera, pastaj fruta të tjera, pastaj fruta të tjera, pastaj fruta të tjera, pastaj fruta deri kur në pafundësi. Domthon përderisa veprimet e Allahut të Madhëruar janë të lejuara, është e lejuar logjikisht dhe fetarisht që veprimet e tij mos kenë fund nga ana e të ardhmes, gjithashtu është e lejuar që veprimet e tij mos kenë fund nga ana e të shkuarës. E kuptuat den? Atëherë, njerëzit në këtë çështje kanë tre mendime. Mendimi i parë, dhe ky është mendimi më i dobët, dhe ky është mendimi i Xhehm ibn Safuanit, i cili thotë që veprimet e Allahut të madhëruar janë të kufizuara në të shkuarën dhe në të ardhmen. Në të shkuarën domethënë që nuk nuk ka krijuar, pastaj filloi të krijojë në një kohë të caktuar dhe e filozofojnë me filozofitë e tyre të kota, edhe do mbarojnë një ditë veprimet e tij thot. Për këtë arsye tash domethënë kur mbarojnë veprimet e Allahut subhanahu wa taala, ata thon që do zhduket xheneti dhe xhehenemi. Kjo është akide e xehmive. Edhe ky është origjina e kësaj akide. Nga kjo kanë nga kjo kanë marrë akiden. Dhe kjo është origjina e kësaj ka ardhur nga një lloj filozofie që kanë marrë nga grekët grekët e lashtë. Domethënë ata e, profetin e tyre kanë Aristotl, Aristotelin ose Platonin, Platonin që i themi ne në shqip. Këta janë profetët e tyre edhe udhëzimin e tyre prej tyre e marrin dhe jo prej argumenteve të Kuranit dhe Sunetit. Kurse mendimi i dytë Është mendimi i atyre të cilët thonë që zinxhiri i veprimeve është i lejuar në të ardhmen, por nuk pranohet në të shkuarën. Dhe ky është mendimi e, i, domethënë atyre ehlu kelamit, domethënë atyre që ndjekin filozofinë ë siç janë esharit, maturidit e me radhë. Edhe një pjesë të dietarëve të selefëve, një pjesë të dietarëve të ehli sunnet e kanë këtë mendim. Kurse mendimi i tretë E tregon Shehu Ibn Ebil Iz el Hanefi ky është mendimi i shumicës së dietarëve të hadithit, edhe këtë ka treguar Ibn Taymija në Minhaj as-Sunnah Nabawi, gjithashtu është mendimi i shumicës së dietarëve të hadithit thonë që nuk ka asnjë gjë të ndaluar nga ana fetare. Përkundazi argumentet fetare të Kuranit dhe Sunetit dhe gjithashtu argumentet logjike nuk e shikojnë të pamundur, përkundazi domethënë e e mbështesin idenë që zinxhiri i veprimeve që ka bërë Allahu subhanahu wa taala janë pa fillim, Kështu që kjo lloj gjëje domethënë është e lejuar, kështu që ne kur themi që Allahu është krijues, emri i tij krijues është me kuptimin e tij të plotë, edhe kjo cilësi e cilësi të cilën ai ka pasur pa fillim, ka krijuar në pafillimsi, ka furnizuar në pafillimsi e me radhë. Kështu që domethënë ky lloj emri dhe ky lloj kjo lloj cilësie, këto cilësi të cilat kanë lidhje me krijesat, ato janë domethënë në vendin e vet dhe janë të plota, nuk janë të mangëta siç janë te krijesat. Për shembull te krijesat mund t'i thuash një personi për shembull ti që ky person për shembull është është usta. Mund t'i thuash dot usta para se të bëhet usta, ai person. Edhe këtu janë nisur dhe grupe të humbura që kanë mohuar cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. A mund ta quash ti ustain usta pa u bërë usta, që kur ai domethënë shkon për të mësuar, që ditën e parë shkon në shkollë për t'u bërë usta, thotë ai do bëhet usta pas 100 vjetësh. A quhet usta? Ata thonë s' quhet usta. Dhe përderisa nuk quhet usta, kjo tregon që lejohet ta mohosh këtë cilësi në një kohë të caktuar. Prandaj dhe këta që këtu janë nisur me këtë lloj filozofi janë nisur edhe grupe të humbura që kanë mohuar cilësitë e Allahut. Që kanë mohuar cilësitë e Allahut subhanahu wa taala me filozofi të tilla. Në një kohë që ehli suneti duke treguar këtë lloj ideje që thash, zinxhirin e veprimeve pa fillim dhe zinxhirin e veprimeve pa fund të Allahut subhanahu wa taala, Me anë të saj e hedhin poshtë gjithë këto lloj hipoteze që kanë hedhur grupe të humbura, të cilët mohojnë cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Këtu ngelet një çështje që disa njerëz mund ta pyesin me të drejtë. Përderisa ne themi dhe ky qenka mendimi i shumicës dietarëve të ehli sunetit, që Allahu i Madhëruar ka vepruar në pafillimësi dhe veprimet e tij vazhdojnë në pafundësi, siç e vërtetuam këtë lloj gjëje. Ë, ç'kuptim ka hadithi që ka treguar profeti sallallahu alejhi ve sellem që gjëja e parë që ka krijuar Allahu është lapsi dhe i tha atij shkruaj. I tha çfarë shkruaj? Tha shkruaj çdo gjë që do ndodhi deri ditën e gjykimit. Gjithashtu hadithi ë që është hadithi i saktë të cilin tregon Imran ibn Husajn radhiyallahu anhu, që shkuan disa persona nga Jemeni tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i thanë, "Kemi ardhur për të të pyetur fillimin e kësaj çështje, fillimin e krijimit." Dhe i tha profeti sallallahu alaihi wasallam, "Ishte Allahu dhe s'kishte asgjë me të, Arshi i tij ishte mbi ujë dhe shkruajti në Lauhi Mahfuz çdo gjë që do ndodhte deri ditën e gjykimit, edhe pastaj do të krijojë krijesat." Ë këto dy hadithe janë hadithe të cilat këtu i kanë diskutuar dijetarët dhe kanë kanë treguar dy mendime. Mendimi i parë është mendimi i atyre të cilët thonë donë që kjo tregon që krijesat kanë një fillim absolut. Fillimi absolut që para tyre nuk ka pas asnjë lloj krijese. E argumentojnë këto me këtë hadith. Me këto dy hadithe. Kurse mendimi i dytë është mendimi i dijetarëve të cilët mbështesin idenë e zinxhirit pa fillim dhe pa fund që treguam, që ky është mendimi shumë i shumicës dijetarëve të hadithit, edhe thonë kuptimi i këtyre haditheve nuk është ashtu siç siç mendojnë këta njerëz. Pse e para gjë njëherë, hadithi i cili thotë e para gjë që krijoi Allahu lapsi, këtu flitet e para gjë që krijoi Allahu që krijoi Allahu është lapsi në lidhje me universin tonë. Edhe, domethënë ne nuk i dimë krijesat e Allahut. Ne dimë që sot për sot krijesat që na ka treguar Allahu janë universi çka brenda tyre. Qiell, tokë, melaike, xhin, njerëz, kafshë, me radhë të gjitha. Dhe nuk e dimë ne se çka ka pas përpara tyre. Kështu që edhe kur thot që gjë e parë që që ka krijuar Allahu është lapsi, kanë treguar dijetarët prej tyre Ibn Tejmija dhe të tjerë, që është gjë e parë që ka krijuar Allahu nga ky univers është lapsi. Dhe kjo nuk është, si thosh, kjo nuk tregon që lapsi është gjë e parë, si thosh gjë e, e para krijesë absolute. Do nuk është, do si thosh, nuk është numri 1 i krijesave në mënyrë absolute lapsi, por është numri 1 në lidhje me universin tonë. Edhe ajo që vërteton këtë lloj gjëje është hadithi i dytë i Imran ibn Husajnit, që thotë ishte Allahu dhe nuk kishte asgjë me të. Edhe vazhdon hadithi thotë dhe arshi i tij ishte mbi ujë, më pas shkruajti çdo gjë në Lauhi Mahfuz. Domethënë shkrimi në Lauhi Mahfuz ka ardhur më mbrapa. Thot ishte Allahu dhe s'kishte asgjë me të, arshi i tij ishte mbi ujë. Atëherë përpara se të krijohet ky univers, para se të shkruhet çdo gjë në Lauhi Mahfuz, paska ekzistuar arshi, Pas ka ekzistuar edhe uji. Pas pas ka ekzistuar arshi dhe uji. Prandaj domethënë kanë thënë dijetarët që e sakta është në ky univers që ekziston sot. Krijesa e parë nuk është lapsi, por përpara tij ka ekzistuar arshi dhe uji, siç tregohet në në vetë në këtë hadithin e Imran ibn Husajnit. Kështu që domethënë vetë hadithi tregon qartë domethënë që ky lloj ky lloj don pararoje që është përpara domethënë që shkrimi i gjërave që është lapsi me radhë, Është një lloj parapritje, domethënë ose pararoje e si thoshtë e pjesshme, do të thotë lapsi është e para gjë në lidhje me këtë univers që përpara tij ka ekzistuar Arshi i Allahut subhanahu wa taala dhe uji që janë krijesa prej Allahut subhanahu wa taala. Arshi i tij ishte mbi ujë. Si thotë Allahu subhanahu wa taala, "Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ardha fi sittati ayamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'." Ai krijoi ë qiejt dhe tokën për gjashtë ditë dhe arshi i tij ishte mbi ujë. Domethënë arshi i tij ishte mbi ujë përpara se të krijojë qiejt dhe tokën, gjë që na tregon këtu hadithi i Imran ibn Husajnit. Ky është hadithi i cili domethënë këto dy hadithe që mundet që domthon njerëzit mund të keqkuptoheshin me to ku mund të kuptonin prej tyre domthon që ë krijesat kanë një fillim absolut. Edhe e sakta është domthon që krijesa çdo krijesë, si krijesë e ka një fillim të vetin, sepse është krijesë. Dhe vetëm Allahu është pa fillim, ndërsa Veprimet e Allahut subhanahu wa taala dhe cilësitë e tij janë pa fillim. Mbas kësaj, mbas këtij sqarimi që bëra, desha t'ju tregoj diçka në lidhje me këtë çështje. Këtë çështje e ka shpjeguar Sheikhul Islam Ibn Tejmije në disa libra të tij, në një prej librave që e ka shpjeguar më gjatë, është libri Minhajus Sunnah Nabawiyya, rreth 300-400 faqe nga libri i tij, ka folur shumë gjatë për këtë çështje. Edhe fatkeqësisht ë qëllova njëherë duke lexuar te libri Fethul Bari, të cilin e ka shkruar Ibn Hajar El Asqalani, që është prej dijetarëve të shekullit të 9. Është dijetar më se i njohur. Dhe vallahi po lexoja po lexoja te një shpjegim hadithi që po bënte në lidhje me një me çështje, me një çështje dhe foli për çështjen e këtë çështjen e zinxhirit dhe veprimit pa fillim. Zinxhiri i veprimeve pa fillim. Edhe thoshte Ibn Hajar al-Asqalani. Thoshte edhe një prej çështjeve të shëmtuara, shumë të shëmtuara, të cilat i janë dedikuar Ibn Taymijes, është dhe çështja që ai pretendon që krijesat janë pa fillim. Kështu thoshte Ibn Hajar Asqalani. Dhe vallahi unë kur e lexova këtë me thënë të drejtën më erdhi për të qarë. Se thashë subhanallah, kur ky që është dijetar fillon dhe akuzon Ibn Taymijen me këto lloj akuzash të kota, që të thuash domethënë që Ibn Taymija thotë që krijesat janë pa fillim, domethënë që ka pranuar që krijesat që kanë që kanë domethënë në gradën e Zotit, pas në këtë cilësinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo lloj akuze i është mveshur Ibn Taymijes padrejtësisht, në formë zullumqare nga grupe të humbura, të cilat e, e mohojnë cilësitë e Allahut, janë të humbur në, në, në akide, edhe e gjetën këtë çështje, duke mos e kuptuar atë që ka dashtë të thotë Ibn Taymija, edhe i mveshin Ibn Taymijes fjalën e filozofëve. Filozofët janë ata të cilët thonë që krijesa është pa fillim, lënda, thonë ata. Edhe thonë që lënda, origjina e lëndës është pa fillim. Kështu thonë filozofët. Edhe këta duke lexuar fjalët e Ibn Taymijes menduan ose i keqkuptuan fjalët e tij duke menduar që Ibn Taymija thotë fjalën e filozofëve që krijesa është pa fillim. Faktikisht Ibn Taymija thotë veprimet e Allahut subhanahu wa taala janë pa fillim, kurse vetë krijesa çdo krijesë është me fillim. Ata s'e kuptuan këtë lloj gjëje dhe besuan që Ibn Taymija thotë siç thonë filozofët dhe kjo lloj fjalë në të vërtetë të thuash, atë që thonë filozofët kjo është kufër që të nxjerr nga feja. Por Ibn Taymija nuk e thotë këtë lloj gjëje, s'e ka thënë këtë lloj gjëje. Dhe mjafton që njeriu i cili dëshiron të vërtetën të lexojë librat e tij për ta marrë vesh këtë gjë. Dhe mbas kësaj kur lexon për shembull njerëz si puna e Ibn Hajar Asqalanit ose si puna e Sheikh Al-Albanit që thonë gjëra të tilla, vallahi të vjen shumë keq vallahi. Pasha Allahun vjen shumë keq, kam lexuar edhe për Sheikh Al-Albanin, ka përmendur në një prej atyre librave të Silsile Sahiha ose Dhaifa, ku ka përmendur hadithin e Imran ibn Husajnit ose hadithin e Lafsit, Ka përmend fjalën e Ibn Taymijes, çka ka thënë Ibn Taymija dhe ka thënë, ah, sikur Ibn Taymija mos ishte futur fare në këtë çështje. Domethënë i dukeshe sikur Ibn Taymija ka është bashkuar me filozofët në këtë lloj ideje. Unë kam pyetur një prej dijetarëve në Arabinë Saudite për këtë fjalën e Sheh Albanit, edhe më tha, ah, sikur Sheh Albani mos ishte futur fare në këtë çështje. Kupton? Për arsye sepse domethënë ai Sheh Albani është dijetar i madh, është i njohur. Kjo nuk do të thotë domethënë që Sheh Albani ka përfshirë gjithë dijen e e fesë, kupton? Dhe në këtë rast, domethënë Sheh Albani s'e ka kuptuar qëllimin e e Ibn Taymijes, e përpara tij Ibn Hajar al-Asqalani edhe thoshte domethënë që kjo çështje thoshte Ibn Hajar al-Asqalani min është min, fe hije thot min mustashna' al-masail al-mansuba ila Ibn Taymija. Kjo është prej çështjeve të shëmtuara të cilat janë janë dedikuar Ibn Taymijes. Edhe me thënë të drejtën, domethënë vallahi më erdhi shumë keq kur lexova këtë gjë, e thashë subhanallah njeriu i cili kërkon të vërtetën, nuk nuk duhet ta pranojë domethënë që akuzat të depërtojnë në zemrat në, në zemrat tona në këtë formë. Domethënë po qe se ti shikon që të erdhi një akuzë, u tha për filanin, njeri i ditur i madh, që ai thotë këtë gjë. Pyet, Lexo librat e tij, interesohu për ta gjet të vërtetën. Nuk është vallahi, nuk është nuk është fare e drejtë domethënë që njerëzit të merren me thashetheme dhe mbi thashetheme të ndërtojnë gjykime fetare. Edhe pastaj domethënë sidomos kur bëhet fjalë për dietar të mëdhenj siç është Ibn Taymija me radh. Edhe un po them, po u them që jam i sigurt 100% që ata kanë kanë kanë keqkuptuar fjalët e tij, sepse këtë lloj gjëje kanë dëshmuar dietarët, E kanë dëshmuar dijetarët që kjo është keqkuptimi i tyre që e kanë keqkuptuar. Gjithashtu domethënë un un jam vetë dëshmitar për të përpara Allahut Ditën e Gjykimit që unë kam lexuar vetë këtë çështje që ka përmendur Ibn Taymija në librin e vet Minhajus Sunnah Nabawiyya dhe nuk kam kuptuar prej fjalëve të tij atë që kanë kuptuar ata të cilët pretendojnë që fjala e Ibn Taymijës është fjalë që përputhet me fjalën e filozofëve. E thashë subhanallah, edhe mbas kalimit të këtyre shtatë shekujve, akoma ngelet libri i Ibn Haxher Askalanit, i cili ai pretendon, ëh, thotë që Ibn Taymija është përputhur me filozofët me këtë lloj fjale, e cila domthonë në të vërtetë përputhja e saj, po të ishte e vërtetë do ishte kufër që nxjerr nga feja. Edhe t'i dedikohet Ibn Taymijes, i cili ka qenë nga dijetarët më të mëdhenj të umetit islam dhe ka domthonë ka ka dhënë domthonë një lloj ë dije tepër të veçantë Normalisht ka qenë sukses prej Allahut subhanehu teala dhe kjo tregon inshallah sinqeritetin e madh që ka pas ai njeri me Allahun e madhëruar. Pastaj t'i dedikohen atij këto lloj shpifje të tilla, domethënë normalisht njeriu i njeriu që është i drejtë duhet përpara se të flasë për njerëz të tillë të dijes sigurohet mirë a janë me të vërtetë këto të të gjëra të vërteta, a janë të sakta apo nuk janë të sakta, sigurohet para se të flasë, sepse vallahi nuk është gjë e vogël, është gjë shumë e madhe. Kjo është akuzë vallahi është shumë e madhe. Ajo lloj akuzë domethënë normalisht e çon njeriun në kufër, po qëse do ishte vërtet. Edhe akuzë të tjerë kanë nxjerrë për shembull për Ibn Temien, e rëndësishme është domethënë e vërteta, e vërteta do luftohet. Edhe ajo që më bëri përshtypje është subhanallah me kalimin e kaq shekujve, prap ka njerëz të cilët mendojnë për Ibn Temien mendime të këqija. Edhe kjo lloj gjëje nuk i bën fare dëm Ibn Temies. Përderisa librat e tij ekzistojnë, edhe e vërteta e vërteta është e qartë, kush dëshiron ai e lexon dhe e shikon dhe bindet domethënë që kjo lloj çështje nuk është ashtu siç mendojnë ata të cilët e kanë e kanë akuzuar atë. Kjo është domethënë një tip shembull që më domethënë m'u duk e nevojshme për t'u treguar këtu edhe që kishte lidhje të ngushtë me çështjen tonë për të cilën po flisnim. Allahu e di më mirë, në fund sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ecma'in.